Брезент висмикнувся в передку. Його надувало вітром, наче міхур. І нарти швидко відносило в сіру темряву, незважаючи на героїчний опір кількох собак. Каюр з розгону вгородив льодорубу кригу, накинув зашморгом головний посторонок і ліг на дохлого пса. Нарти напнули ремінець і стали. Як же це так? обурювався потім начальник. Ви не закріпили нарт, Нансен? Закріпили нарт, майже істерично визвірився Нансен. А хто рацію брав? Без мене. І не закріпили брезент. То була фатальна помилка. Брезент відірвало, і нарти потягло, мов на вітрилах. Але все щасливо обійшлося. Жертвою став тільки крайній собака, навіть рацію знайшли. Коли буран вщух, подалися шукати намет начальника і той другий, де ночували японець каюр та водії. Намети позатягали без сліду, можливо, на сотні миль. Але шотландець Пітер Макмілан звернув увагу на довгастий сніговий горбик. Він копнув його носаком, піддатливий зернистий сніг отколупнувся, і звідти блимнули червоні вічка двох ламп. Рація була ввімкнута на передаванні. Так їй захопив буран. Тепер у таборі лишилися два намети, та на це вже ніхто не зважав. Навколо стояла невірогідна тиша, а до берега шельфового льодовика навіть за найпесимістичнішими припущеннями, лишилося зо два десятки миль. Капітан Роберт Скотт загинув за 11 миль від складу, нагадав загальновідому істину Хоцудай, та й це каркання вже не псувало людям настрою. Близька мета підстьобувала йти вперед, хоч люди не спали і потомилися. Турбален налагодив зв'язок з бортом корабля. Капітана було ледве чути. Він сказав, що Криголам огинає шельфовий виступ, а гелікоптер незабаром прилетить. Одне тільки погано, сказав доктор Марш, дуже велика хмарність. Хмари затуляли все небо довкруж, сірі нерухомі, наче повсть. Гелікоптер летітиме під хмарами, подумав Булат матрос але знайти нас йому буде нелегко вони не знають наших координат. Думка була явно навіяна ход Судаєм, і він озирнувся кругом. Поки ми дійдемо до бар'єра, сказав собі Булат, Криголам уже повинен на нас чекати. Рушили відразу після сніданку, і перші дві милі пройшли без особливих пригод, якщо не зважати на місіс Кетрін. Перелому в неї не було виявився тільки вивих передпліччя. Це констатував новозеландець Сміт. Ви не можете стверджувати, заявила вона, ви ж не лікар. Лорд Омбо спитав Хіба вам не полегшило? Джон Сміт коров'ячий лікар. Можна було б образитися на такий жарт, але Кетрін усміхнулася. А й справді не так болить. А я лікар овечий, сказав Сміт. У Новій Зеландії цих пацієнтів у 25 разів більше, ніж людей. Кетрін аж тепер образилась, але біль полегшав, і можна було йти, хоча й з однією лижною палицею. Зважаючи на кет, норвежець ішов повільніше, раз по раз дивлячись на компас у лівій руці. Та на початку третьої милі він дочекався філа марша. Треба зв'язатися мотузком. Навкруг і далі стояла тиша, але з хмар спадала крижана імла, сонця не було видно. Фільмарш гукнув назад, щоб каюр передав линву. Серед журналістів знявся переполох, але начальникові пощастило швидко їх заспокоїти. Просто вдалий фінал, сказав Жак Антуан і почав насвистувати легковажну мелодію. Тоді проспівав слова Брате Жаку, годі спати, буйний день, буйний день.